Serge Blancoren eh, talazo hortan, obrak seitzen dituzte, zenta bon, eh, alainan eh, langileak beste naz eta lanigabe dira, eta ez ditugu eta utzi behar sobera luze, ez guk zerbait debekatzen malin badugu obren egiteko, uh, geizki joanen da, behaz, Hortako, bon, pentsatzen dugu, berba, uda hau, pixkat eta bortitzagoa izanen dela guetzat uh, eh, oloko, uh, eh, oloko gauzekin, oloko problema horiekin.